Siga aquí, deseándote, imaginándote encima de mí. Y por daño la baby, alista su bienestar. story Desde por favor, mami, no sea así. Lo que pasa la vea se queda aquí. Así que tranqui, esta la que yo estoy ganando no está para ti. Ella es más cara que tu propio va desfile. Deseándote, imaginándote encima de mí, encima de mí. Ah, ah, ah. veces que tú a mí me decías que por mi mujercito estoy muy bonito Tu actitud me tiene loco, que te gusto yo, me lo nato. eso es toto, que la coma si yo te foto. Si tú fuera mami la lotería me gane la loto. Nada va a pasar, que con la otra prima nada va a pasar. Pero contigo quiero algo de más. que las demás, de más, y que lo más. Nada va a pasar, que con la otra prima nada va a pasar. Pero contigo yo quiero algo de más. Deja que las demás tiren más, y que lo más. Así que tranqui, que toda la que yo estoy ganando no está para ti. Ella me acaba. sopravvia a Fili